Po dhe kush e shikon këtë do të marrë mësim, domethënë kush kush i lexon këtë gjë do të do të kuptojë prej tyre thotë. Edhe duhet të largohet nga fjala e mosbesimtarëve të cilët përshkruajnë Allahun duke duke përnjësuar me krijesat dhe me anë të saj duhet duhet të kuptojë që cilësitë e tij nuk janë si cilësitë e krijesave. Argumente për të janë të shumta, përmendëm disa në hutbe, prej tyre është fjala Allahut të Madhëruar lejse kemithlihi shej, nuk ka si ai asgjë. janë nevojtarë për Allahun kurse Allahu i Madhëruar nuk ka nevojë për askënd. Më pas thotë shehu ë Imam Tahawiu thotë wa ru'yatu haqqun li ahli al-janna bighayri ihatatin wala kayfiyya kama nataqa bihi kitabu kitabu rabbina. Ë thotë edhe shikimi është hak për banorët e xhenetit. Këtu kalon shehu në një çështje tjetër Që është çështja e shikimit të Allahut subhanehu teala për banorët e xhenetit. Ne kemi folur faktikisht dikur për këtë çështje dhe meqë shehu për të po flet sot do flasim përsëri sot duke treguar disa argumente në lidhje me këtë çështje. Thotë shikimi i Allahut subhanehu teala është hak për banorët e xhenetit. Bi ghairi ihatatin wala kayfiyya pa përfshirë atë dhe pa thënë si. Për këtë gjë ka treguar Kur'ani në librin e Zotit tonë në ajetin që thotë wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Atë ditë ka fytyra të ndriçuara tek Zoti i tyre shikojnë në surën Qiyama, El Qiyama. Edhe shpjegimi i këtij ajeti është ashtu siç ka dashur, si siç ka e ka dashur Allahu subhanahu wa taala dhe e ka ditur ai. Edhe janë treguar gjithashtu dhe hadithe të tjera të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Kuptimi i tyre është i qartë, nuk futemi në në këto argumente duke i deformuar ato me mendimet tona ose me hamendjet tona ose me dëshirat tona. Pastaj thotë fe innehu ma selime fi dinihi illa men selleme lillahi azza wa jalla wa li rasul sepse nuk mund të shpëtojë një person në fenë e tij vetëm se kur ai i dorëzohet Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe dijen dijenin e çështjeve që ai nuk i di, domethënë t'ia dedikon atyre që e din. Me anë të kësaj shehu domethënë na, na tregon një çështje që është çështja e shikimit të Allahut subhanahu wa taala në ahiret, kjo është e para. Dhe tregon pastaj përgjigje kundër atyre të cilët pretendojnë që Allahu i Madhëruar nuk shikohet, e tregon që ato që ata i quajnë si argumente, ata në të vërtetë janë dyshime që ata i kanë hedhur për të dyshime më për të hedhur poshtë të vërtetën që është treguar në Kur'an dhe Sunet. Mendimi i tyre është i refuzuar me anë të Kur'anit dhe Sunetit dhe ixhmait të të sahabëve të tabiinëve. Vërtetimin e kësaj çështjeje, që besimtarët do ta shikojnë Allahun subhanehu teala në ahiret, e kemi nga Kur'ani, nga Suneti, gjithashtu këtë e kanë vërtetuar sahabët, tabiinët dhe dijetarët e njohur të Islamit, dijetarët e hadithit, madje edhe të gjithë grupet e tjera dhe grupet e humbura përveç këtyre katër grupeve që tregova. Edhe kjo çështje, çështja domethënë e shikimit të fytyrës së Allahut subhanahu wa taala në heret, është një prej çështjeve më madhështore të akidës. Është një prej çështjeve më madhështore të akidës, sepse në të vërtetë domethënë shikimi i Allahut subhanahu wa taala në heret është fryti, domethënë fryti më i mirë i punëve të mira që bëjnë besimtarët. Edhe shpërblimi më i madh, të cilin u dhuron Allahu u dhuron besimtarëve në xhenet, është të shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Kështu që ai që e mohon këtë gjë, ka ka mohuar gjën më me vlerë që do do do përjetojnë besimtarët në xhenet, që është shikimi i fytyrës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe me të vërtetë që ata të cilët e mohojnë, ata janë njerëz të privuar prej kësaj mirësie madhështore, ata që e mohojnë shikimin e Allahut subhanahu wa taala në ahiret. Ë shehu ka treguar këtu dy argumente që Allahu subhanahu wa taala shikohet, do ta shikojnë besimtarët, ajeti që thotë wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Thotë atë ditë ka fytyra të ndritura tek Zoti i tyre thotë shikojnë. Dhe ky është një nga argumentet më të qarta në lidhje me këtë çështje, të cilat e tregojnë në mënyrë të qartë që besimtarët ë do ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala, prandaj edhe fytyrat janë të ndriçuara, të ndriçuara nga shikimi i Allahut subhanahu wa taala, u hedh Allahu dritë prej dritës së tij, prandaj ndriçohen fytyrat e tyre. Grupet e humbura kanë deformuar këtë argument. E çka kanë thënë këtu? Wujuhun yawma idhin nadhira, atë ditë ka fytyra të ndriçuara, ila rabbiha nadhira, nadhira këtu thonë do thotë muntadhi, muntadhira, muntadhira do thotë presin. Domethënë Atë ditë ka fytyra të ndritura që presin Zotin e tyre. Presin për çfarë presin? Domethënë del del ai del, del, del nga kuptimi i vërtetë domethënë e para dhe e dyta domethënë ata i bëjnë sikur besimtarët priskan se çfarë presin i Zoti di. Vetëm presin. Në një kohë që domethënë në xhenet nuk ka pritje. Nuk ka domethënë në xhenet domethënë më vështirësi, lodhje, pritje si presin njerëz radhën në radhë ose, ose si presin ditën e gjykimit 50000 vjet. Përkundrazi besimtarët nuk kanë aty më pritje, por kanë vetëm mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk ka më keq për fenë se sa deformimi i argumenteve. Domethënë kur njeriu deformon argumentet fetare, kjo është gjë më e keqe. Sepse kur këta deformojnë këto argumente të qarta që flasin për shikimin e Allahut subhanahu wa taala, që janë shumë të qarta. E çfarë mund të thotë pastaj për argumente që flasin për për ringjalljen, për xhenetin, për xhehenemin, për llogarinë, ato janë më të thjeshta për t'u deformuar prej këtyre. Kështu që i bie domethënë që me mohu të gjitha pastaj. S'ngeli gjë tjetër. Edhe feja, domethënë, nuk mund të shkatërrohet në, në ndonjë formë më shumë se shkatërrohet me deformimin e argumenteve. Me deformimin e argumentit, ti, që Allahu i Madhëruar ka zbrit një argument që të kuptohet për ty diçka që është e qartë, duket nga argumenti, ai thotë jo, nuk ka këtë kuptim, ka kuptim tjetër, dhe nxjerr, nxjerr një lloj kuptimi, të si domethënë, si me, si me nxjerrë dhjamë nga pleshti. Si me nxjerrë nga pleshti. Kjo është ideja. Thotë ila rabbiha nadhira, tek Zoti i tyre ato shikojnë. Ky është kuptimi i vërtetë i ajetit. Edhe këtë lloj kuptimi i kanë dhënë ajetit dietarët e tefsirit të ehli sunetit. Po të shikosh dietarët e ehli sunetit, të gjithë dietarët e ehli sunetit, pa përjashtim që kanë folur rreth këtij ajeti, kanë treguar që ky ajet tregon që besimtarët do të shikojnë Allahun subhanuhu te ala në ahiret. Ky është argumenti i parë. Argumenti i dytë. Është fjala e Allahut të Madhëruar që thotë lahum ma yashauna fiha wa ladayna mazid. Ata kanë në të çfarë do dëshirojnë në xhenet dhe ne kemi për ta shtesë. Ka thënë Imam Taberiu, ka thënë Ali ibn Abi Talib dhe Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, thotë shtesa është që ata do shikojnë fytyrën e Zotit të tyre Azza wa Jall. Ky është, kjo është gjithashtu kjo, domethënë ky shpjegim në këtë ajet pikërisht në këtë ajet në ajetin e surës Kaf është treguar edhe nga Abu Bekri radhiyallahu anhu. Gjithashtu ka ka thënë Allahu i Madhëruar në një tjetër, thotë në surën Yunus lil ladina ahsanu al husna wa ziyada. Për ata të cilët kanë vepruar mirë, ka mirësi, ka dhe shtesë. Dhe këtë ajet e ka shpjeguar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam Dhe ka treguar që mirësia është xheneti dhe shtesa është shikimi i fytyrës së nderuar të Allahut subhanahu wa taala. Kështu e ka shpjeguar vetë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kështu e kanë shpjeguar edhe sahabët radhiyallahu anhum. Transmeton Imam Muslimi në librin e tij të saktë nga Suhejbi se ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam këndoi këtë ajet për ata të cilët kanë vepruar mirë, ka mirësi, ka dhe shtesë në surën Yunus dhe tha Kur të hyjnë banorët e Xhenetit në Xhenet dhe banorët e zjarrit në zjarr, do thërrasë një thirrës dhe do thotë: O banorët e Xhenetit, ju keni tek Allahu një premtim të cilin ai dëshiron t'ua mbajë tani. Dhe i thonë, çf ç'është ky premtim? A nuk na i ka rënduar peshoret tona? A nuk na i ka zbardhur fytyrat tona? A nuk na ka futur në xhenet? A nuk na shpëtoi nga zjarri i xhehenemit? Edhe atëherë Allahu i Madhëruar zbulon perden, perden dhe e shikojnë atë, thotë nuk u dha atyre ndonjë gjë më të mirë se sa dhe më të dashur për ta se sa shikimi i fytyrës së tij dhe kjo është shtesa. Kështu transmetohet hadithi i Muslimit, kjo është shtesa, domethënë që ka treguar Allahu i Madhëruar në Kur'an. Ky është shpjegimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam lidhur me ajetin. Kjo është, më qartë se kaq nuk ka ku të vejë, hadithi më se hadithi është më se i saktë. Gjithashtu dhe një shpjegim të tillë të këtyre ajeteve ka dhënë dhe Abu Bekr radhiyallahu anhu, Hudhaifa, Abu Musa al-Ash'ari, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, edhe të tjerë. Ky ishte argumenti i tretë që tregon që besimtarët e shikojnë Allahun e Madhëruar. Argumenti tjetër është fjala e Allahut të Madhëruar që thotë kella innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Përkundrazi ata atë ditë Thotë innahum an rabbihim atë ditë janë të penguar, do në pe, me perde prej Zotit të tyre, të penguar me perde prej Zotit të tyre. Këtë me këtë ajet është argumentuar Imam Shafiu që besimtarët do ta shikojnë Allahun në xhenet. E kanë pyetur Imam Shafiun për këtë ajet dhe ka thënë: "Përderisa Allahu i Madhëruar i pengoi ata nga zemrimi që kishte kundrejt tyre, i pengoi që ta shikojnë, kjo tregon që besimtarët, prej të cilëve ai është i kënaqur, nuk ka për t'i penguar që ta shikojnë ata." Po kam shpjeguar figurën kur kemi folur te figurat te Nunia e Ibn Qayyimit, është si tip krevati me, domethënë me kornizë lart dhe kështu me si tip çatie prej pëlhure, prej copë të dukshme të rradh, që këta kanë përkthyer kolltuk, por nuk quhet kolltuk në të vërtetë. E rëndësishme është domethënë që ë Allahu i madhëruar ka thënë për besimtarët, mbasi tregoi për mosbesimtarët në surën Mutafifin që ata janë të penguar, Thotë për besimtarët, ata janë ulur në këto, në këto krevatet e tyre dhe shikojnë. Por nuk e ka treguar se çfarë shikojnë. Dhe këtu ka thënë Ibn Qayyim, thotë tek te nunia e tij, kur e shpjegon këtë çështje e shikimit të fytyrës së Allahut subhanahu wa taala thotë. Po ta shikosh me vëmendje thotë Ibn Qayyim, kuptimi i fjalëve të tij thotë, kur Allahu i madhëruar tregon mos për mosbesimtarët, thotë që ata nuk e shikojnë janë të penguar, por besimtarët thotë shikojnë, por nuk e tregon se çfarë shikojnë. Dhe prej kësaj kuptohet që ata shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Thot inna labral lafi na'im ala al-araik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im thot thot njerëzit e mirë janë në mirësi thot. Ata janë ulur në këto në këto në krevatet e tyre, shikojnë. Ti thot dallon nga fytyrat e tyre thot ndriçimin e mirësisë. Kështu thot ktu, kurse te surja te surja Qiyame thot wujuhun yawma idhin nadhira, atë ditë ka fytyra të ndritura. Ktu thot Tu tregon fillim fare shikimin, që shikojnë kur ishin janë ulur në në për ato krevatet e tyre dhe shikojnë, edhe thot pastaj ti dallon nga fytyrat e tyre ndriçimin e mirësisë, kurse te surja Qiyame thot fytyrat e tyre të ndritura tek Zoti i tyre po shikojnë. Do po t'i krahasosh dy ajetet, të dyja, të sures Qiyame me suren Mutafifin do shikosh që ato do të tregojnë të njëjtën ide. Fytyrat e tyre janë të ndritura thot këtu dhe shikojnë, nuk tregon se çfarë, kurse atje thot fytyrat e tyre janë të ndritura sepse shikojnë Zotin e tyre. Domethënë kjo tregon domosdoshmë që besimtarët e shikojnë, edhe me këtë është argumentuar gjithashtu edhe Ibn Qayyim, që besimtarët e shikojnë Allahu subhanahu wa taala, kur Allahu i Madhëruar ka treguar më sipër që mosbesimtarët nuk e shikojnë sepse vendos Allahu perde që mos e shikojnë ata. Pastaj ka treguar kanë treguar dietarët që grupet e humbura prej të Mu'tazilet kanë përmendur një argument që ata pretendojnë që Allahu i Madhëruar nuk shikohet. Dhe ky argument është ai është ndodhia e Musës alayhi salatu wasalam kur vajti në malin Tur dhe i thot Allahut të madhëruar qala rabbi arini anzur ilayk tha o Allah ma mundëso të të shikoj ty qala lan tarani tha nuk ke për të më parë këta e morën këtë fjalë nuk ke për të parë e than kjo domethënë nuk ke për të parë do thotë që kurr nuk ke për të parë ndërkohë që ai e kërkoi në moment dhe Allahu iu përgjigj në moment që në këtë moment që kërkon ti nuk ke për të parë Nuk është se Musa ia kërkoi që o Allah dua të të shikoj një herë prej herëve dhe i thotë nuk ke për të më parë kurrë. Domthonë po të shikosh me vëmendje. Është biseda, domthonë që bën Allahu i Madhëruar me Musën në moment. Musa e kërkon në moment, Allahu nuk ke për të më parë. Dhe pastaj i thotë Megjithatë, ti shiko malin, po qe se mali e përballon shikimin tim, ke për të më parë. Nëse e përballon mali. Edhe kur Allahu i Madhëruar iu zbulua malit, u bë pluhur mali. Edhe atëherë Musait i ra të fikët. Kjo është një kjo është ky është ajeti i parë që kanë marrë ata si argument që Allahu nuk shikohet, e ajeti i dytë është ajeti që thotë Allahu i Madhëruar la tudrikuhul ebsar, nuk e arrijnë atë shikimet. Allahun subhanahu wa taala. Për sa i përket ajetit të parë, thotë dietarët kanë treguar që kjo argument është i kot për disa arsye. E para, Si mund të mendohet që Musa alayhi salatu wasallam që është i dërguar i Allahut, t'i kërkojë Allahut diçka që është e pamundur ose që është e ndaluar në të vërtetë? Sepse po qe se Allahu nuk shikohet, do të thotë këta pretendojnë që Allahu s'shikohet as në dynja as në ahiret kurr. Atëherë Musa sipas tyre qenka qenka më i paditur se sa këta, këta qenkan më të ditur se vetë Musa alayhi salatu wasallam, se Musa i kërkoi Allahut diçka që këta e dikan më mirë se ai. Që po të ishin këta sipas tyre s'e kërkonin se këta e dinë që nuk shikohet. Do të thotë kurse Musa domethënë nuk ka pas ditë, thotë që i ka kërkuar diçka Allahut të pamundur. Kështu pretendojnë këta. E dyta. Po qe se kjo do ishte diçka e pamundur me kuptimin do ishte diçka e ndaluar, diçka e keqe me radhë, shikimi i fytyrës së Allahut subhanahu wa taala, atëherë Allahu i madhëruar do ta qortonte Musën siç qortoi Nuhun alayhi salatu wasalam kur i kërkoi Allahut për djalin e tij. I kërkoi që Allahu ta ta ta do mund ta ta falte. Dhe Allahu i madhëruar qortoi Nuhun alayhi salatu wasalam. Po qe se kërkesa e Musës do ishte e tillë, do ta qortonte Allahu i madhëruar, por nuk e qortoi. E treta është Allahu i madhëruar i tha nuk ke për të më parë dhe nuk i tha unë nuk shikohem. Domethënë ka dallim në mes fjalës nuk shikohem dhe nuk ke për të më parë. Nuk ke për të më parë, në të tashmen e të ardhmen, nuk ke për të më parë, domethënë këtë që kërkon. Kurse nuk shikohem, domethënë është shikimi i Allahut dhe nuk, nuk është i mundur në asnjë lloj kohe, në asnjë lloj vendi, nga asnjë lloj personi, nga askush. Qartë? Po të tregoj një shembull, që ta kuptojmë më qartë. Shembull. Nëse vjen një fëmijë dhe thotë dua të ha këtë sendin këtu. Ka përpara domethënë një copë djathi, ka përpara dhe ka përpara ngjitur të ka dhe një copë sapuni. Qartë? Po qe se ti, po qe se do ta drejtoj gishtin tek tek tek djathi, tek djathi, djathi hahet. Dhe ti nuk dëshiron t'ia japësh, do i thuash nuk ke për ta ngrënë. Qartë? Nëse po qe se do ta drejtoj sapuni, te sapuni do i thuash nuk hahet. Qartë? Domthonë ka dallim mes kur thotë nuk hahet, edhe nuk ke për ta ngrënë. Nuk ke për ta ngrënë, domthonë nuk ta lejoj. Kurse nuk hahet, domthonë nuk është për këtë punë, domthonë. Këta pretendojnë që Musa domthonë Allahu kur i thotë Musës len terani, nuk ke për të më parë, pretendojnë domthonë që nuk nuk nuk shikohet domthonë. Nuk shikohet. Kjo s'është e vërtetë, Allahu nuk ka thënë nuk shikohet. Por edhe nuk ke për të më parë, domethënë fuqitë tua në këtë dynja e kanë të pamundur të më shikojnë. Dhe ajo që vërteton këtë lloj gjëje është e katërta, thotë, por çka si si e lidh Allahu i madhëruar shikimin e tij domethënë mundësinë e tij me me malin. Thotë shiko thotë tek mali. Nëse mali qëndron në vendin e tij do më shikosh. Atëherë me anë të saj tregoi që qenka e mundshme, sepse Allahu i madhëruar e lidhi, e lidhi shikimin e, e tij me diçka dhe i thotë ke për të më parë me një kusht. Domthon po u plotësua ky kusht ke për të më parë. Domthon u shikoka. Ë, u shikoka atëherë. Edhe kushti që vendosi Allahu i madhëruar është kusht i mundshëm. Po donte Allahu i madhëruar e bënte malin të fuqishëm që ta përballonte shikimin e Allahut. Plotfuqishëm për çdo gjë Allahu subhanahu thotë malit qëndro qëndronte. Por Allahu i madhëruar ka krijuar krijesat në këtë lloj forme dhe nuk don të ndryshonte ligjin e tij në tokë. dhe në univers, kështu kishte vendosur që krijesat në tokë, krijesat nuk e nuk e përballojnë dot Allahun subhanahu wa taala, prandaj dhe Allahu ka vendosur fytyrën, ka vendosur perden e tij prej drite që mbulon dritën e fytyrës së tij, se po ta zbulojë atë do të digjet gjithë universi. Edhe thotë e lidhi mundësinë e shikimit me diçka të mundshme. Kjo tregon atë që që Allahu mund të shikohet. Jo siç pretendojnë grupet e humbura. E gjashta kanë treguar dietarët, u zbulua thotë e zbuloi Allahu i Madhëruar perden malit. Ka treguar Ibn Abasi, e zbuloi perden thotë ë sa maja e gishtit. Kaq, depërtoi nga drita e fytyrës së Allahut subhanahu teala sa maja e gishtit, depërtoi domethënë tek mali, dhe u bë mali pluhur. Thotë e kanë thënë dietarët, kur qenka e mundshme që Allahu ta zbulojë perden e tij përpara malit. Atëherë, kush më kush është më i dashur tek Allahu, një mal apo është dhe janë krijesat e tij që janë eulia të Allahut, janë profetët dhe njerëzit e mirë, normalisht janë besimtarë. Për këtë arsye, që Allahu subhanahu wa taala do të do ta zbulojë perden e tij para besimtarëve, kjo është më parësore se ta zbulojë domethënë maleve. Kjo është e mundshme vetëm se ideja është që besimtarët janë të dobët për këtë arsye ata nuk e shikojnë dot. Prandaj dhe Allahu i Madhëruar ia tregoi Musait këtë gjë për të treguar që në dynja kjo është e pamundur. E shtata, Allahu i Madhëruar i foli Musës. Edhe përderisa i foli, kjo është e mundshme gjithashtu dhe që ta shikojë, ë dhe faktikisht ata të cilët mohojnë shikimin, mohojnë dhe të folurin, mohojnë dhe që Allahu i Madhëruar i flet krijesave të tij. Edhe i lidhin këta me njëra-tjetrën. Ajo që kanë pretenduar ata është fjala len len tarani, do të thotë që kurrë nuk ke për të më parë, por kjo nuk është e vërtetë. Në gjuhën arabe fjala len tarani nuk ke për të parë, nuk do të thotë kurrë nuk ke për të parë, do të thotë thjesht nuk ke për të parë. Edhe argument për këtë është fjala e Allahut të Madhëruar që ka thënë wa len jetemenneuhu abadan. Ka thënë Allahu i Madhëruar për çifutët që ata kurrë nuk e ëndërrojnë vdekjen. Që do thotë, kurrë nuk do ta ëndërrojnë vdekjen, nuk ka thënë len len len jetemenneuhu, len len, domethënë është një domethënë parafjalë që vendoset ë përpara foljeve është mohuese, e cila tregon mohimin e diçkaje në të ardhmen, një veprimi në të ardhmen. Len tarani nuk ke për të më parë, nuk në të ardhmen. Len jetemenneuhu nuk keni nuk kanë për ta ëndërruar. Te te kjo nuk kanë për ta ëndërruar, ka thënë Allahu kurrë e ka cilësuar thotë me fjalën kurrë, nuk kanë për ta ëndërruar, ëndërruar kurrë, thotë vdekjen çifutët. E megjithatë, Megjithëse Allahu i Madhëruar ka thënë nuk kanë për ta ëndërruar vdekjen kurrë, ata në xhehenem kanë për ta ëndërruar vdekjen. Ka thënë Allahu i Madhëruar ka treguar vetë në Kur'an, "Wa nadaw ya maliku li yaqdi aleyna rabbuk." Në xhehenem do thonë mosbesimtarët ndër ta dhe çifutët, "O Malik, do i thonë Malikut i cili është domethënë rojtari i xhehenemit, do i thonë o Malik, të na vdesë neve Zoti jonë." Domethënë të gjykojë për ne që të vdesim. Do ta ëndërrojnë vdekjen. Atëherë, edhe pse tha Allahu që kurrë nuk kanë për ta ëndërruar vdekjen, prapë se prapë tregoi që ata në në në ahiret kanë për ta ëndërruar vdekjen. Kjo tregon që kjo fjala len që këta pretendojnë që do të thotë kurrë nuk e bën parë. Kjo edhe sikur t'i fusësh mbrapa fjalën kurrë vetë në arabisht, nuk do të thotë që do të që kjo është kurrë. Kupton? Ideja e kësaj është domethënë që këta thjesht domethënë filozofojnë, si puna e atij që thoshte filozof, filozofoi gomari dhe nga filozofia e madhe ngeli pa ngran. Ngordhi ngordhi ngordhi nga nga uria. Edhe këta nga filozofitë e mëdha pastaj dalin domethënë hidhen hidhen në xhehenem. Kurse argumenti i dytë që kanë përdorur ata, meqë argumenti i parë, ngjarja e Musa alayhis salatu selam, nuk është fare argument për atë që pretendojnë ata, përkundrazi, ai flet vetëm për atë moment që Musa i kërkoi Allahut të madhëruar dhe Allahu i tregoi që në dynja kjo është e pamundur, sepse Allahu i madhëruar i ka i ka krijuar krijesat në një formë që ata nuk kanë mundësi ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala në dynja. Argumenti i dytë është la tudrikuhul absar, nuk e arrijnë atë shikimet. Ata janë argumentuar me këtë domethënë që nuk shikohet. Faktikisht në ajet nuk thuhet nuk shikohet, po thotë nuk e arrijnë atë shikimet. Fjala idrak në gjuhën arabe ka një kuptim më të thellë se sa thjesht shikim. Shiko, të thuash shikoj është diçka dhe të thuash e arriti atë me shikimin e tij diçka tjetër. Fjala idrak, idrak në gjuhën arabe do thotë ta përfshish diçka në me shikimin tënd. Domethënë ta kesh përpara syve në një formë të tillë që ti e shikon atë nga të gjitha anët. Në formë do, në formë të plotë. Ky quhet idrak, në gjuhën arabe. Dhe Allahu i Madhëruar e ka mohuar që njerëzit të kenë mundësi, mundësinë e njerëzve për ta shikuar Allahun në mënyrë totale të plotë. Ky është kuptimi. Nuk ka mundësi, sepse madhështia e tij është aq e madhe sa nuk ka mundësi ta përfshijnë dot krijesat me shikimin e tyre. Ky është kuptimi i vërtetë, do ta përfshijnë krijesat me shikimin e tyre. Fjala idrak ky është kuptimi. Prandaj dhe Nuk e nuk na kanë arritur. Kjo tregon domethënë që shikimi është diçka dhe ta arrish ta shikosh domethënë, ta përfshish në të gjitha anët është diçka tjetër. Kështu që Musa nuk mohoi shikimin, por mohoi vetëm arritjen e domethënë e përfshirjes në të gjitha anët. Kështu që Allahu i madhëruar në këtë ajet ka treguar që njerëzit nuk kanë mundësi ta përfshijnë atë. Dhe besimtarët kur ta shikojnë Allahun subhanuhu teala në xhenet, do ta shikojnë, por nuk kanë për ta përfshirë me si me, me shikimin e tyre madhështinë e tij. Kështu që domethënë tjetër gjë është përfshirja me shikim, e tjetër gjë është shikimi. Shikimi është atë që i jep mundësi Allahu robit, kurse përfshirja me shikim është që njeriu të ketë mundësi ta shikojë nga të gjitha anët, të gjitha të gjitha domethënë atë, domethënë madhështinë e tij, kjo është e pamundur për krijesën. Prandaj thotë la tudrikuhul absar. Ndërsa argumentet e tjera, hadithet që kanë treguar që Allahu subhanahu wa taala shikohet janë të shumta, prej tyre Hadithet janë mutawatir, faktikisht në lidhje me çështjen e shikimit, hadithet janë mutawatir, i kanë transmetuar mbi 30 sahabë nga profeti sallallahu alajhi wasallam, ai sa kush i lexon ata, ai ato hadithe ai do të arrijë në gradë sigurie të plotë 100% që profeti sallallahu alajhi wasallam me të vërtetë me të vërtetë profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë këto hadithe dhe i ka shprehur ato dhe ka treguar që besimtarët e shikojnë Allahun e madhëruar. Prej këtyre haditheve është hadithi i Ebu Hurejrës radhiyallahu anhu. Se profeti sallallahu alajhi wasallam se disa njerëz i thanë profetit sallallahu alajhi wasallam, o i dërguar i Allahut, a do ta shikojmë ne Zotin tonë ditën e gjykimit? Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, a a keni vështirësi në shikimin e hënës natën kur ajo është e plotë? Thanë jo o i dërguar i Allahut. Tha, a keni vështirësi në shikimin e diellit kur nuk ka re? Thanë jo o i dërguar i Allahut. Tha, ju kështu keni për ta shikuar Zotin tuaj. Hadithi është hadith i saktë i transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu transmeton ë është hadith më i gjatë ky hadith, hadithi i Abu Sa'id al-Khudriut radhiyallahu anhu te te Buhariu te Muslimi është gjithashtu. I ngjashëm me këtë nga Xherir ibnu Abdillah al-Bexheli radhiyallahu anhu thotë, ishim ulur me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ai e pa hënën kur ishte 14 ditëshe. Edhe kjo tregon që hëna 14 ditëshe është më e plotë se kur është 15 ditëshe. Se kjo është një lloj teorie domethënë që kanë që domethënë, e kanë injorantët mendojnë që hëna 15 ditëshe më e plotë se 14 ditëshe. Hëna e plotë është 14 ditëshe dhe jo 15 ditëshe. 15 ditëshe ka mundësi është e plotë, ka mundësi nuk është e plotë. Kjo është muhabet tjetër, pasi ka lidhje me diçka tjetër. Nejse ideja këtu ishte hënë katërmbëdhjetë ditëshe dhe tha, ju do ta shikoni Zotin tuaj me sytë tuaj, sikurse shikoni këtë, thotë, nuk keni vështirësi, vështirësi në shikimin e tij. Këtë hadith thashë transmeton Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu është hadithi i Suhejbit që e tregon më lart, që transmeton Muslimi, gjithashtu është hadithi Abu Musa Esh'ariut radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Dy xhenete janë prej argjendi, enët e tyre dhe çka brenda tyre, dhe dy xhenete janë prej ari, enët e tyre çka brenda tyre, Edhe thotë edhe ndërmjet besimtarëve që janë në xhenet. Edhe shikimit të Allahut subhanahu wa taala është vetëm perdja e madhështisë në fytyrën e tij në xhenetet e Adnit. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu është hadithi i Adi ibnu Hatimit. Edhe ky hadithi i Adiut është më i përgjithshëm Mund ku mund kuptohet prej tij që e, mund kuptohet prej tij, jo e sigurt, që besim nuk e shikojnë vetëm besimtarët Allahun e madhëruar ditën e gjykimit, por do ta shikojnë edhe të tjerët, por këtu bëhet fjalë përpara se të hyjnë në xhenet. Hadithi i Adiut thotë, do ta takojë çdonjëri prej jush Zotin e tij, thotë Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka ndërmjet tij ndërmjetës dhe as përkthyes i përkthen atij. Dhe i thotë, i thotë Allahu i madhëruar, a nuk të kam dërguar profet? I thotë, po, po, o Zot. I thotë, a nuk t'kam dhënë pasuri? Edhe nuk t'kam dhënë mirësi, thotë, po, o Zot. Transmeton Buhariu hadithin. Edhe pastaj tregon që ky person e mohonte, i thotë Allahu më dhurosh çdo person kështu. Edhe kjo tregon që ai do të do të takoj çdo person. Edhe fakti që do të takoj, kanë treguar dietarët, edhe këtë ka treguar Ibn Kajimi në Nunijen e tij, në poemën e Xhenetit, ka treguar domethënë që takimi i Allahut me ixhmaun e dietarëve të Ehli Sunetit është shikimi i tij. kur ka treguar Allahu i Madh në Kur'an e hadithet, domethënë për takimin e Allahut, kuptimi i saj është që do ta shikojnë Allahun subhanahu do të flasin me ta. Ky është kuptimi i takimit të Allahut subhanahu taala. Kështu që janë treguar rreth mbi, domethënë e kanë treguar mbi 30 sahab hadithe të cilat tregojnë në mënyrë të prerë që besimtarët do ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Kjo është domethënë akide e Ehli Sunetit e Xhematit. Tashti ka prej grupeve të humbura që janë për shembull esharit. Esharit e pra, e pranojnë që besimtarët do të shikojnë Allahun ditën e gjykimit. Ne treguam herën e parë nëse ju kujtohet. Grupet që e mohojnë shikimin e Allahut janë xehmiet, mu'tazilet, havarixhët edhe imamiet shiat. Kurse esharit nuk hyjnë këtu. Esharit e pranojnë. E pranojnë që Allahu shikohet. Mirëpo çudia e tyre është që ata janë shumë kontradiktorë, sepse ata e pranojnë që Allahu shikohet, por mohojnë që Allahu është lart. Mohojnë që Allahu është lart. Kurse Mu'tazilet nuk e pranojnë që Allahu shikohet dhe nuk e pranojnë që është lart. Dhe Mu'tazilet nga ana logjike janë më të logjikshëm se Esharit, sepse Mu'tazilet ngaqë e dinin që po ta pohonin shikimin e Allahut, duhet të pranonin që është lart, prandaj e mohuan edhe këtë. Kurse esharit e pranojnë që Allahu shikohet, por nuk e pranojnë që është lart. Sepse logjikisht, nëse do themi që Allahu shikohet, në cilën anë duhet shikohet? Në cilën anë duhet shikohet? Normalisht lart, kjo është vetëm një anë që është anë që i përshtatet madhësisë së tij. Kurse ata thonë shikohet, por jo në ndonjë anë. E thotë Ibn Abil-Iz al-Hanafi, shpjeguesi i Akidah Tahawi, thotë kurse kush thotë që ai shikohet, por jo në ndonjë anë, ai duhet ta rishikojë njëherë logjikën e vet, nuk është nuk është në rregull nga trutë. Ai që thotë shikohet por jo në ndonjë anë. Prandaj edhe Mu'tazilet u kanë kthy përgjigje do të ç'është kjo? Po shikohet po jo në ndonjë anë. Po nëse do pohosh që shikohet do thuash është lart. Po që ose përndryshe do mohosh fare, do nuk është lart as nuk shikohet dhe je rehat domethënë. Sipas tyre domethënë, sepse kjo rehat rehat për xhehenem. Po ideja është domethënë që nga ana logjike e Mu'tazilet kanë hesur më më më janë më pak kontradiktorë se Esharit, kurse Esharit kanë shumë kontradikta Për arsye se ata pranojnë një të vërtetë, por ajo vërtet i çon një të vërtetë tjetër dhe ata një të vërtetë pohojnë një mohojnë dhe prandaj bëhen kontradiktor. Ë thotë shehu, shikimi është i vërtetë për banorët e xhenetit. Do Imam Tahawiu këtu ka treguar që shikimi, shikimi i Allahut subhanahu wa taala është për banorët e xhenetit. Edhe prej kësaj kuptohet që ai mohon shikimin e Allahut madhëruar për të tjerët. për mosbesimtarët ose për munafikët. Dhe faktikisht për këtë çështje ka tre mendime dietarësh. Ka tre mendime dietarësh. Ë mendimi i parë është që ato do ta shikojnë vetëm besimtarët. Mendimi i dytë është Mendimi i dytë është që ato do ta shikojnë të gjithë njerëzit që do jenë në fushën e mahsherit. Ë dhe mendimi i tretë është që ato do ta shikojnë vetëm besimtarët dhe munafikët. Edhe don këtu ka don, është çështje ijtihadie, kjo çështje është çështje ijtihadie. Shejhul Islam Ibn Taymija në këtë çështje ka shkruar një libër të veçantë, të vogël, jo të madh, në lidhje me këtë çështje pikërisht. A e shikojnë mosbesimtarët Allahun Ditën e Gjykimit dhe ka treguar që kjo çështje është çështje e diskutueshme. Dhe arsyeja pse ka shkruar këtë libër Ibn Taymija ka qenë sepse i ka ardhur një pyetje nga Bahreini, është një një zonë domethënë tek arabët, Edhe kanë treguar domethënë që njerëzit ranë në kontradiktë që a e shikojnë mosbesimtarët Allahun e madhëruar dhe shkuan ishin gati duke u vrarë me njëri tjetrin për këtë çështje. Duke u vrarë me njëri tjetrin gati për këtë çështje dhe tregon Shejhul Islam Ibn Taymija që kjo çështje nuk duhet t'i çojë besimtarët deri në këtë pikë sepse kjo është çështje ijtihadie. Është çështje e fshehtë dhe çdo njëra prej prej prej dy palëve që thonë e shikon apo nuk e shikon kanë disa argumente që mund të kuptohet prej tyre kjo ose shikimi ose mos shikimi. E rëndësishme është që kjo lloj çështje çështje domthon nuk është kjo hyn te çështjet e akides, por te çështjet e akides, në të cilat dietarët ka më shumë se një mendim. Prandaj kjo tregon që ka prej çështje të akides që janë të diskutueshme mes dietarëve, dhe ka çështje që nuk janë të diskutueshme. Dhe kjo është prej rasteve që tregon që njeriu domethënë mund të tolerojnë të Nëse dikush ka mendim tjetër në këtë çështje, kjo është e pranueshme dhe nuk nuk qortohet as nuk quhet bidatçi as i humbur e me radhë. Çështja tjetër është që dietarët e Ehli Sunnetit kanë rënë dakord të gjithë. Do është çështje tjetër që ka lidhje me shikimin e Allahut subhanuhu teala, që askush nuk e shikon Allahun në dynja. Edhe për këtë kanë rënë dakord dhe për këtë ka argumente, prej argumenteve më të qarta është hadithi i Dexhalit, shumë hadithe që flasin për Dexhalin, në të cilin ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam Që ë thot kur për Dexhalin thot dhe dijeni se ju nuk keni për ta parë Zotin tuaj derisa të vdisni. Pse që mos mashtrohet njeriu thotë që ky mund të jetë Allahu duke shikuar që bën mrekulli e me radh, Dexhali bën gjëra të jashtëzakonshme, thotë nuk keni për ta parë Zotin tuaj derisa të vdisni. Dhe kjo tregon që njeriu domethënë nuk ka për ta parë Allahun në dynja. Prandaj kush pretendon shikimin e Allahut në dynja, ai është Edhe ajo që tregohet nga Aishja radhiyallahu anha, që kjo lloj gjë nuk ka ndodhur. Madje tregohet që Mesruku e pyeti Aishën i tha, "A e ka parë Muhamedi Zotin e tij?" Dhe thot Aisha thot, "M'u ngjeth mishi prej asaj që po thua." Thot kush të tregon që Muhamedi ka parë Zotin e tij, ai ka gënjyer. Transmeton këtë Imam Buhariu, Muslimi dhe Ahmedi. Kush pretendon se Muhamedi ka parë Zotin e tij, ai ka gënjyer. Thot. Ë dhe ky është mendimi domethënë i ë një grupi dijetarësh të hadithit, fikhut edhe nga Ibn Abbasi është transmetuar që profeti sallallahu alajhi wasallam ka parë Allahun e madhëruar. Mirëpo, ë thuhet që ka parë me sytë e tij, por ky lloj transmetimi që tregon që ka parë me sytë e tij është transmetim i dobët, nuk është i saktë. Do nuk është i saktë nga Ibn Abbasi që ai domethënë ka thënë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka parë Allahun e madhëruar me sytë e tij në Miraxh, nuk është e saktë. Por tregohet se ai ka thënë: e ka parë me zemrën e tij dhe shikimi i zemrës është është domethënë çështje e besimit, nuk ka lidhje me, me shikimin e, e, e syve. Kurse ne diskutojmë këtu shikimin me sy, dhe kjo gjë, ky lloj transmetimi nga Ibn Abbasi është i dobët, nuk është i vërtetë. Kështu që mbas kësaj del domethënë që në të vërtetë nuk ka kontradiktë mes dijetarëve, dhe këtë e ka treguar dhe shejh Ibn Tejmije, Mexhmu Fetava, vëllimin e gjashtë ka treguar që nuk ka kontradiktë mes dijetarëve, të ehli sunetit që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka parë Allahun e madhëruar me sytë e tij, por ajo që është diskutuar mes sahabëve është a e ka parë me zemrën e tij apo jo. Edhe e vërteta është që shikimi me zemër është një lloj, domethënë çështje ka lidhje me me besimin, me dritën e besimit, dhe nuk është shikimi ky ai shikimi për cilin flasin dijetarët. Në të vërtetë. Kjo ishte domethënë çështja e fundit në lidhje me sot, me kaq e mbyllim Allahu ju shpërbleftë të gjithëve.